urtoz Euskal Herrin antolatzen e, dizugu parteliantan dana batekin uh, eta behezik duzu uh, e, psikologikoki eta psikiatrikoki neke dien uh, aiteta merbus unguatuk aurtenko hastia eta erranginikiozu lema gehiena dela aiteta matarsunaz eta haur denboa uh, voilà. mentale eta psikiatriko sagarri nekedian uh, jententako. Euh, Eta uh, zentako lema hoi, eh, ba duzu beti beharrak handitzen nahi duzu edo sali hortan? Bai, uh, uste dite egizartie gehuago eta haboit jesatzen den osagaji ahenkua hoie eir. Eta uh, memento batez, uh, norbaitek bazin bazintzerbait neke bebuian, aiz paueko psikiatriko serbitzu hoieta igorti, ospitali lat, egunko egunin, batutzu jaleike ospitali joieta ikampo, egitura berrezibat, bai eh, haugentako, bai aitetamentako, eh, ben biziko goa behea hoik uh, eh, hobekiko deatuik izan ditin, eta sustut kuntutan uh, iz, hartuik izan ditin. Adibidez maulen, baduzu CMP deitzen den bat, Centre Mediko Psikologik, eta hor berreziki, bon, gentik,

Eta egunko egunian ebai, ikusten dizugi bai, familiak bizitzen ahaldiela, normaltasun batetan, eta haurrake jaikitzen ahaldutiela. Bai, hoi duzu gaiza ederena, haurrak biziditin aitetamekin, hoi familiain funtsa duzu, eta ordin, justokin, aurtenko aste hau, martxuain hamabitik hoita bostiala e, jaiten dian aste horrek, eh, eh, hiu adar nausi batitzu, lehenik uh, zer dia aitetamen eh, eskubidik eta eginbidik butzu behartutienak, nahiz eta buko osagarri nekeuk, nekana edite psikologikoki edo psikiatrikoki, ordin duzu hoien uh, sustengatzia ben egun egunostako goa behetan. gaiza duzu, Uh, egun oztako biziain antolatzia, ez baita aiza, bebuian uh, norbe ez pada ontsa senditzen egun oztako gaizen kudeatzia, gaiza bat oso simple dena bat batetan eta na ahalduzi zigarrikeia bat eta egizine ginezkoa, ordin no holak uh, agitzen delaik, jente hoiek, sustengu amini bat ukeiten ahalduzi, traba uh, gaintitzeko, eta ebai duzu, haetetama tarzunain junaztia, jaleike hauja eta itetamen artin izan dadin uh, eh, maitarsun eta amodio. Mm-hmm. Eta haurrak uh, ondorioak ukeiten ahalditzu? Bai, haurrak uh, eh, ondorioak ukeiten ahalditzu. Haurrak diela gudiela gehitzen ge aideela, handitzen aideela. Eta behesike haur denboan duzu uh, jente uh, askartzia eta handitzia odin hauek uh, eh, behar dizi kumprenitu uh, eh, eta sustengi uh, eh, aitetamak ez beti plomu behen buian egun oztako gaizetan hotxe. Bena haujain maitarsuna eta eta eta men maitarsuna beti beti beti aitzinen ezai behar titzugu eta hoiktutzu uh, funtsesko uh, oztako biziko beharrak hotxe.